Проект виконував інженер Ірша. Група. Пролунав від дверей глухуватий жіночий голос. Всі оглянулися. Той голос належав клаві. Хоч вона не була членом ради, але сиділа незалежно, поклавши ногу на ногу, дивилася на баса невідворотним поглядом. Група під керівництвом ірші прийняв і не прийняв поправку бас. Будівництво велося за його проєктом і за його авторським наглядом. Це його перший проєкт. Уже тихіше, не так упевнено сказала Клава. Прошу не перебивати, спокійно зауважив майдан. Перший, сподіваюся, і останній холодно откарбував бас і погладив Йоржика. І вся відповідальність лежить на ньому. На всіх, на всій групі. Цього разу майдан чомусь клаву не обірвав. А може, просто знехтував її репліку. Всі розрахунки ось тут поклав бас руку на папку. Якщо потрібно, я зачитаю. Але керівництво інституту і комісія з ними знайомі. Справа ясна. А для мене не ясна. Рвучко підвівся головний інженер інституту, архітектор Василь Васильович Тищенко 2В, як казали в інституті. Дозвольте, не чекаючи дозволу певний, що одержить його завжди, широко ступив уперед, загородивши собою майдана. Був опасистий, ще й якийсь мов би, скроєний з прямих ліній, круті плечі, велика голова, яку він тримав трохи набік, мов би прислухався до чогось, широкі дугасті брови, важка мичка погано розчесаної чуприни, але і якась розвихреність, завзяття в сірих, широко поставлених очах, завзяття і переконаність просто фанатичні. Кажуть, що він найбільший сперечальник у інституті, і розкутурхати його нічого не варто, спалахує від одного слова. А це і справді дивовижно. Де в такому дебелому тілі стільки вогню? стільки енергії, стільки думок. Майдан не завжди навіть встигає пересівати їх на своє раціоналістичне сито. Щойно Тищенко почав говорити, враження прямокутності ще підсилилось. Тепер скрізь в усьому словах, жестах, поворотах голови випирали кути але говорив він чітко, у його словах звучала переконаність, бо вірив у те, що казав. Насамперед хочу заявити, що проект, до речі, дуже новий і оригінальний у самому задумі, від самого початку перебував під моїм контролем від початку і до кінця. Там є навіть виправлення, зроблене моєю рукою. Майдан поморщився з досади. Василю Васильовичу, перепинив він Тищенка. Ми знаємо ну, твою чесність і твою звичку брати все на себе, але тут ти забуваєш, яка це ноша? Чужа ноша. Не забуваю. Я тебе прошу, не поспішай. Майдан промовляв розважливо, навіть дружньо. Так здебільшого розмовляють друзі наодинці, нехай і про дуже серйозні справи. Таким тоном. Він дозволяв собі говорити тільки з Тищенком. Тут кримінал знаєш? Не знаю. На мою думку, висновки комісії не точні. Якість матеріалів, про те я скажу потім. Ви знаєте якість матеріалів горівського заводу. По-друге, геологи, котрі тепер все звалюють на проект. Майдан поклав важку руку на стіл. Ще раз пробач. Втомлено, але вже трохи з притиском сказав він. Ти справді, як головний інженер.